Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Sretenu Peroviću. Sreten Perović višu realnu gimnaziju završio je u Titogradu, a jugoslovensku i svjetsku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prvu zbirku stihova, zvuci i daljine objavio je 1951. u izdanju književnog kluba studenata Beogradskog univerziteta. Za vrijeme studija jedan je od pokretača i urednika književne revije Vidici 1953. i predsjednik književnog kluba studenata Beogradskog univerziteta 1954. Po povratku u Crnu Goru radi kao profesor književnosti u Titogradskoj srednjoj tehničkoj školi od 1956. do 61. Istovremeno i glavni urednik časopisa Susreti i to od 1957. do 1960. sette til U Titogradskom izdavačko-štamparskom preduzeću Grafički zavod je od januara 1963. urednik više edicija i odgovorni urednik edicije Luča, antologijske biblioteke crnogorske književnosti u kojoj su 80 tomova objavljena najznačajnija dijela klasične i savremene crnogorske književnosti. Od 1975. do 1981. odgovorni je urednik i direktor izdavačke djelatnosti Nio Pobjeda, a zatim glavni urednik i zamjenik direktora od 81. do 83. a potom i direktor od 83. do 1991. Leksikografskog zavoda Crne Gore i glavni urednik za oblast kultura i prosvjeta u projektu Enciklopedije Crne Gore. Leksikografski zavod Crne Gore ukinut je 28. juna 1991. Krajem 1994. odlazi u prijevremenu penziju i nastavlja da sarađuje sa crnogorskim nezavisnim i opozicionim publikacijama, monitoru, liberalu i drugim. U prvoj deceniji 20. vijeka glavni je urednik crnogorske enciklopedije Danu, kao generalni sekretar, a potom i kao višegodišnji predsjednik Crnogorskog PEN centra, veoma je angažovan na domaćem i međunarodnom planu u odbrani prava i interesa Crne Gore i crnogorske kulture, crnogorskog jezika i obnovljene crnogorske pravoslavne crkve. Učestvovao je na brojnim međunarodnim književnim i antiratnim skupovima. Više od tri decenije Perović je bio stalni pozorišni kritičar susreta i pobjede, a u tom dugom periodu intenzivno je prevodio i prepjevavao makedonsku poeziju. Perović je objavio nekoliko desetina knjiga, od čega dvadesetak zbirki lirske poezije. Njegova poezija prevođena je na 30 jezika i predstavljena u brojnim domaćim i stranim antologijama. Za svoje književno stvaralaštvo Perović je dobio brojne nagrade, te najznačajnija nacionalna i visoka međunarodna priznanja. Između ostalih, prvu nagradu Udruženja književnika Crne Gore 1958. za zbirku poezije Seanse – 13. julsku nagradu 1961. za zbirku poezije Žedni sat, nagradu Skopske misli iz 1963. za poemu Sjetionik, drugu 13. julsku nagradu 71. u zajednici sa Banjevićem i Stojovićem za programiranje i uređivanje biblioteke Luča, nagradu Risto Ratković 1976. za zbirku Gladno oko, ali se tog priznanja Perović javno odrekao 1993. kada je ova nagrada dodijeljena genocidnom ratnom komandantu Radovanu Karadžiću. U Rumuniji mu je 1. juna 2012. uručena visoka internacionalna nagrada za poeziju Europskog fonda i Internacionalne akademije Mihaje Minesku. Godinu kasnije, 2013. Makedonska akademija nauka i umjetnosti odlikovala ga je zlatnom medaljom Blaže Koneski. Važnija dijela knjige poezije zvuci i daljine, mramorno pleme, seanse, žedni sat, ukleti hram, korida, prepoznavanje vremena, lesendro, gladno oko, himna južnim vjetrovima, put u daleke duše, haiku lampe, na mostu nesanice. A iz knjige kritika, krugovi, darovi scene, ogledi i eseji, crnogorci na sceni. Iz kritika o Sretenu Peroviću. Čuješ li u nama osmijehom gladuje posni kamen? Sreten Perović nosi taj kamen u sebi i to je dragi kamen njegove poezije. Rekao je Branko Miljković, te dodao da inspiracija Sretena Perovića najčešće je moralne prirode. Zato on djeluje sugestivno, toplo i humano. Perović preuzima i osavremenjuje velikoga njegoša, koji je također mislio da je ljudski život snoviđenje strašno. Ali, negirajući privid čovjeka, Perovićeva pjesnička vizija teži da reafirmiše istinsko čovjekovo biće, kazao je o Peroviću Radojica Tautović. Perović je pjesnik istančanog sluha za glasove i značenja mita i legende, etičko-humanistički angažovan, vezan za moderne poetske tokove i naš bogati leksički milje, izjavio je Milorad Stojović, a Predrag Matvejević da u dijelu Sretana Perovića uočljiv je, više nego li u jednog drugog pjesnika njegove generacije, proces kojim započinje svršetak tradicionalnog pjevanja u Crnoj Gori. Perovićevo vraćanje prošlosti nije žal za prošli, nego ispitivanje odgovarajućih konstanti u čovjekovom trajnom mrvanju s vremenom, u njegovom trajanju. Petodecenijska Perovićeva književna avantura nije se iscrpljivala samo u poeziji. Njegova široka intelektualna radoznalost i nesumnjiva književna erudicija vodila ga je raznovrsnim literarnim iskušenjima, od književne i pozorišne kritike književne istorije, dramskih pokušaja, delikatnih antologičarskih zahvata u književno tkivo crnogorskog starijeg i novijeg stvaralačkog bića, izuzetno uspješnih prevoda i prepjeva sa makedonskog jezika do naučno fundirane, ali za specifične potrebe prilagođene književne i kulturološke publicistike, istakao je Rajko Cerović. Sreten Perović je svojim dijelom i djelovanjem obilježio u Crnoj Gori drugu polovinu 20. i prvu deceniju 21. stoljeća. On je u isto vrijeme i čedo i stvaralac te epohe i to ne samo kao pjesnik za 15 zbirki, dramski pisac, pozorišni i književni kritičar i istoričar, teatrolog, kulturolog, prevodilac 20 zbirki makedonske poezije, leksikograf, enciklopedist, antologičar crnogorske književnosti, publicista, nego kao i pokretač, zapisao je akademik Radoslav Rotković u uvodnoj studiji za Perovićeva izabrana djela. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. na pragu vječnosti. Leži majka na plastu od magle i tone u dubinu. Smrt je blizu. Ali se ona ne da sve bržem ringišpilu što između zemlje i oblaka kao atna gumno optrčava. Optrčava i cijedi potonje kapi života. Slaže suve suze i kreće u maglu u natrulo korijenje. U pepe otrajanje. Moja majka zove svoju majku. A ni sa te obale odziva nema. Priviđenje Ptice iz moga sušnoga sela tiho gladuju. Ne vide me. Ne primjećuju me. Ni sluhom me ne opredmećuju. A izgleda kao da mi se raduju. Možda u njihovoj nutrini klijam, u brzom srčanom ritmu se snujem i kao prut uz put se svijam i kao u pećini odjekujem te ptičje sjenke i zavičaja slijeću po nekom tajnom zvuku, a ja iz tih zaveslaja izlačim samo praznu ruku. Mjesečeve suze. Pred tim vratima vazda me srela smršena griva bagrema, kuće koje ne umije da ujeda i brava za koju ključa nema. Pred tim vratima ruke postaju tuđe, blijedi ocijaj, večernja polutama. Pred tim ulazom pitao sam sebe zašto se vrata ne otvaraju sama. Unutra, na budnoj postelji, ona čuje srce kako prsi potresa, a zna pogled sa suncem u očima i zvijezdane straže s bagremima pred proljećima koja gutaju nebesa. Večernja Eva na obali Save. Uđi u hram, uđi u miris neprimjetne ruže, vjetru na dohvat, a mojoj tajni daleko. Uđi u san, u kipki val zvijezde da produže lika tvoga dah. U hramu snova je meko, tamo ispruži svoje providne prste da sunca, zrak ili mrak poigra se s njima. Ispusti lica prah na stare stijene. Čvrste drobe se strijele pod otrovanim kopljima. Sad miran je grad i mir mu sobala sviće. Trava se množi da cvijetom glasti hrani. Moju žeđ od svog tvrdog sna brani I zasnuj dom za neukrotivo biće. Kafa u vagon restoranu. Kroz magleno slabovido okno sjede šume zamiču uz brda, u tunele i oštre okuke. I istope se, rijetka pravlja krda. Sumnjiv tutanj prastarih kotača vuče me u davne razurdane, na potonjoj razvalini rata u pećine strahom prosijane pored mutne nadošle morače, u proklete nikoljdenske drače. Odjekuju na mrtvačku, zvona rijeka nosi glave odsječene kroz bukove, kosti usitnjene, plovi truplje klano od iskona. Usred zime i uz grsti leda, s rafalima što poniješe đeda, u daleke vrćem se doline. I kao slon kad napusti krdo ne poželi ni oblak, ni obrok, ni molitvi ljekovitu travu i ne vidi ni najbliže brdo, a još nosi otežalu glavu. Nestala je ponornica straha u napuklo korito vremena, a suvarci uz put ka berima nose trajno opasna bremena. Snove snio i obnevidio, hrpat mine ugasila svijeće i krikove iz jama i kama i krv suvu svadbenih pjesama i tišine što srca prelama slijepi soko gluvilo visoko s kućnog praga stravom ispraćeni promicali i glibom i lokom paklene kanđe uhvaćeni u brestove ustakljeno oko mrak u duši oblak nad glavama udaljeni jauk u dubini o gospode, silno neumilni, s nekima si i uz neke vazda i u svjetlom danu jutmini. Jesam li se uzalud molio kao pčela i kao mrav bdio ka vječnosti nad kojom si gazda? Na Nikoldan svetoga Nikole jedne sveti, druge obe sveti. Uklonite i ruke, i suze, oči, suše, zaleđene duše, u ožiljke rane se preruše. Osamljeno na blatnom puteljku, žutnom trakom na sivom potiljku, mokrom maglom kroz gomile gliba, premorane straho i nas vode. Pored groblja vojnici prohode kao mravi grabe iza brijega. Pada klada i potonje lišće. Gavrani se u selice sele. Gluvom horu sve je u nezboru. Pleme neba spečeno u suzi, oslonjeno na trulo koljeno i prozukle udaljene zvuke otud neko čudovište puzi i pruža nam svoje skelet ruke. Mokar je put kojim svoje breme dušom nosim kao jagnje sveto, mirno jagnje olinjalo pseto. Korim svoju sjenku ogoljenu i gubim je u prozukloj tmini i izdvojen iz beskrajnoga krda. Ka njoj putujem tišini. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom koju Antena M realizuju u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski autor i neki novi stihovi. Do tada pozdrav od Etjema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.